Er wird dir Ruhm zeigen. Brauchst keinen Film, sprich mehr einen Bartsch. 皆さんこんにちは。毎日ドイツ語応用編記憶に残る近現代の女性たちへようこそこの番組を担当します布川靖子ですパートナーはトロテア・ガスナーさんです Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio begrüßt Sie auch Dorothea Gastner. 皆さん、こんにちは。 トロティアガスナです。よろしくお願いします。このシリーズではドイツ語圏近現代に名を残す女性について書かれたテキストを読みながらドイツ語を学んでいきます。今週取り上げる人物はアンゲラ・メルケルです。Spricht man von unvergesslichen Frauen, die in die deutsche Geschichte eingegangen sind oder eingehen werden, so darf natürlich Angela Merkel nicht fehlen. 記憶に残る近現代の女性たちを扱うのであれば、もちろんドイツの元首相アンゲラ・メルケルを忘れることはできませんね。まずはじめにテキストを聞きましょう。次に一文ずつ読み上げ、その役をつけていきます。その後今日木曜は文法や語法に重点を置いて解説をしていきます。明日金曜は時代背景について見ていきます。それでは始めましょう。 Angela Merkel. Was hat man Angela Merkel nicht alles nachgesagt? Als Kanzlerin der freien Welt, als Mutter der Nation und Klimakanzlerin wurde sie gelobt. Als Bundeshosenanzug, Raute des Schreckens, als Honeckers Rache, sogar als Reptiloide wurde sie beschimpft. Aber einig waren sich ihre Unterstützer und Kritiker in einem Punkt. In Zeiten, in denen sich der Populismus in Europa und anderswo verbreitete, war die deutsche Bundeskanzlerin ein Ruhepol. Journalisten sprachen von absichtsvoller Unaufgeregtheit, von demonstrativer Zurückhaltung, von dröger Bescheidenheit und uncharismatischer Berechenbarkeit, wenn sie Angela Merkel und ihren Politikstil beschrieben. Oder sie nannten sie einfach die Kanzlerin der Langweile und meinten das positiv. Aufgewachsen in Ostdeutschland, als Tochter eines evangelischen Pastors, war sie Musterschülerin und Mitglied der Freien Deutschen Jugend. Von 1973 bis 1978 studierte sie Physik in Leipzig, danach arbeitete sie beim Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin. 1986 promovierte sie zum Doktor der Physik. Warum studierte Merkel gerade Physik? Ihre Antwort? Weil ich sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Andere Wahrheiten setzten die Machthaber in der DDR regelmäßig außer Kraft. Angela Merkel analysiert politische Probleme mit der Rationalität einer Naturwissenschaftlerin. Sie versucht, politische Fragen ohne Emotionen und Vorurteile zu beantworten. Und viele politische Gegner haben erfahren müssen, dass sie die Gesetze der Physik der Macht besser versteht als viele andere. Was hat man Angela Merkel nicht alles nachgesagt? Angela Merkel Als Kanzlerin der freien Welt, als Mutter der Nation und Klimakanzlerin wurde sie gelobt. Als Bundeshosenanzug, Raute des Schreckens, als Honeckers Rache, sogar als Reptiloide wurde sie beschimpft. 連邦パンツスーツとあざけられ、その特徴的なハンドジェスチャーは恐怖のメルケルダイヤモンドと罵られ、東ドイツ出身の彼女はホーネッカーリベンジと呼ばれ、それどころか人の姿を借りた爬虫類であるとまで罵られた。Aber einig waren sich ihre Unterstützer und Kritiker in einem Punkt. だが彼女を支持する者も批判する者もある点で意見を一つにしていた。 In Zeiten, in denen sich der Populismus in Europa und anderswo verbreitete, war die deutsche Bundeskanzlerin ein Ruhepol. それはヨーロッパのみならず世界的にポピュリズムが広がる時代にあって、ドイツのこの女性首相が冷静沈着であったことだ。Journalisten sprachen von absichtsvoller Unaufgeregtheit, von demonstrativer Zurückhaltung von dröger Bescheidenheit und uncharismatischer Berechenbarkeit, wenn sie Angela Merkel und ihren Politikstil beschrieben. Angela Merkel アンゲラ・メルケルと彼女の政治スタイルについて表現するとき、ジャーナリストたちが言及するのは、意図的な冷静さ、大げさな謙虚さ、ドライなつつましさ、次に何をするか予測できてしまうカリスマ性のなさである。Oder sie nannten sie einfach die Kanzlerin der Langweile und meinten das positiv. あるいは彼らはメルケルをシンプルにポジティブな意味で退屈な女性首相と呼ぶ。Aufgewachsen in Ostdeutschland als Tochter eines evangelischen Pastors, war sie Musterschülerin und Mitglied der Freien Deutschen Jugend. Von 1973 bis 1978 studierte sie Physik in Leipzig Danach arbeitete sie beim Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin. 1973年から1978 年まで彼女はライプツヒで物理学を専攻しその後はベルリンにある東ドイツ科学アカデミー附属物理科学中央研究所で働いた1986 promovierte sie zum Doktor der Physik. 1986年に彼女は物理学の博士号を取得。Warum studierte Merkel gerade Physik? なぜメルケルはよりによって物理学を専攻したのだろうか Ihre Antwort? Weil ich sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. 彼女の答えはこうだ。 人は多くのことを無効にすることができるが、重力を無効にすることはできない。光の速さも無効にすることはできない。そして他のあらゆる事実も無効とすることはできないという確信が自分にあったため、物理学を専攻したのだという。Andere Wahrheiten setzten die Machthaber in der DDR regelmäßig außer Kraft. その他の事実とは、東ドイツの権力者たちが頻繁に無効にしていた事実のことだ。 Angela Merkel analysiert politische Probleme mit der Rationalität einer Naturwissenschaftlerin. Angela Merkel アンゲラ・メルケルは政治的課題を自然科学者の合理性に基づき分析する。Sie versucht, politische Fragen ohne Emotionen und Vorurteile zu beantworten. 彼女は感情や偏見なしに政治的問題を解決しようとする。 und viele politische Gegner haben erfahren müssen, dass sie die Gesetze der Physik der Macht besser versteht als viele andere. そして多くの政敵は他の誰よりも彼女が政治権力の物理法則を理解していることに直面せずにはいられなかった。 それでは次に今日聞いたテキストの中からドイツ語をさらによく理解するために役立つ文法、あるいは語法的言い回しをいくつか取り上げていきましょう。今日はまず、反語表現について見ていきましょう。反語とは、あえて逆の意味で問いかけることで、言いたいことを強調する言い回しですね。ガスナーさん、本文の一番最初の文をお願いします。Was hat man Angela Merkel nicht alles nachgesagt? アンゲラ・メルケルには様々な呼び名がある。 これを直訳するならば、アンゲラ・メルケルに関して何かまだ言われていないことがあるだろうかとなります。こういった反語表現は非現実話法として接続法を用いて表されることもありますね。ガスナーさん、例を挙げていただけますか Wer hätte das gedacht? 誰がそれを予想しただろうか。つまり、誰もそんなことになるなんて思いもよらなかったという意味になりますね。 さて、ここで窃盗時について見ていきましょう。以前、語尾につく設備時について見たことがありますが、窃盗時は名詞や動詞の前、頭につくものです。ガスナーさん、テキストから窃盗時のついている名詞をいくつか挙げていただけますか Unterstützer, Zurückhaltung, Mitglied, Vorurteil. 運転、下から、stützen、支える、 Unterstützer 支持者 zurück 後ろに halten 控える zurückhaltung 謙虚さ mit 一緒に gliedern 組織する mitglied メンバー f o r 前に urteilen 判断してしまう f o r urteil 偏見これらの窃盗時は漢字で言う武士のようなものです。 対になるものも多いので、まとめて覚えるとドイツ語の語彙がとても豊かになりますよ。ガスナーさん、何か対になる窃盗時のついた単語を挙げていただけますか Gang, Eingang, Ausgang。ガングは通路。これにアインをつけてアインガン、入り口。逆にアウスをつければアウスガン、出口ですね。Teil, Vorteil, Nachteil。タイルは部分。ポジティブとなるフォアをつけて、フォアタイル、利点、長所。逆に、ナッをつけると、ナッタイル、不利、短所となります。Meldung Anmeldung Abmeldung メイドングは連絡、届け出という意味ですね。くっつくという案と一緒にアンメイドングで参加申し込み 逆に離れるというアップをつけてアップメードンとすると、提出や退会届という意味になります。今度はガスナーさんにテキストを朗読していただきましょう。Angela Merkel Was hat man Angela Merkel nicht alles nachgesagt? Als Kanzlerin der freien Welt Als Mutter der Nation und Klimakanzlerin wurde sie gelobt. Als Bundeshosenanzug Raute des Schreckens, als Honeckers Rache, sogar als Reptiloide wurde sie beschimpft. Aber einig waren sich ihre Unterstützer und Kritiker in einem Punkt. In Zeiten, in denen sich der Populismus in Europa und anderswo verbreitete, war die deutsche Bundeskanzlerin ein Ruhepol. Journalisten sprachen von absichtsvoller Unaufgeregtheit, von demonstrativer Zurückhaltung, von dröger Bescheidenheit und uncharismatischer Berechenbarkeit, wenn sie Angela Merkel und ihren Politikstil beschrieben. Oder sie nannten sie einfach die Kanzlerin der Langweile und meinten das positiv. Aufgewachsen in Ostdeutschland als Tochter eines evangelischen Pastors, war sie Musterschülerin und Mitglied der Freien Deutschen Jugend. Von 1973 bis 1978 studierte sie Physik in Leipzig. Danach arbeitete sie beim Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin. 1986 promovierte sie zum Doktor der Physik. Warum studierte Merkel gerade Physik? Ihre Antwort Weil ich sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Andere Wahrheiten setzten die Machthaber in der DDR regelmäßig außer Kraft. Angela Merkel analysiert politische Probleme mit der Rationalität einer Naturwissenschaftlerin. Sie versucht, politische Fragen ohne Emotionen und Vorurteile zu beantworten. Und viele politische Gegner haben erfahren müssen, dass sie die Gesetze der Physik der Macht besser versteht als viele andere. Angela Merkel 前半皆さんいかがでしたか 今日は彼女について書かれたテキストを読みながら文法や語法について見ていきました。明日は後半、アンゲラ・メルケルの生い立ちやドイツの政治についても取り上げていきますよ。それでは皆さんまた明日。Auf Wiederhören. Bis morgen. Auf dem Pflasterthema, die Katze bleibt die Fahne Spiegel dein Lieblingsfilmspruch, den Keller